kako da se vjernik očisti i pripremi za ibadete druge, koji zahtijevaju da se bude čisto, da se bude pod abdestom, da se bude okupano i slično, ili ibadeti za koje je preporučeno lijepo je da se obavljaju pod abdestom. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam u jednom od svojih hadisa je rekao at tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola imana. Čistoća je pola vjere. Pa smo govorili dobar broj emisija o toj čistoći, zatim nakon toga prešli na ibadet, najvažniji ibadet u životu jednog muslimana, jedne muslimanke, a to je namaz. I Allahum dželovala dozvolom uspjeli smo govoriti maltene o svim vrstama namaza. Nakon dakle obaveznog namaza, govorili smo o dobrovoljnim namazima, o sunnetima, o nafilama, o posebnim dobrovoljnim namazima, dakle koji se preporučuju i za koje se postiže ogromna nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim za određenim specifičnim dakle namazima, namazima u određenim situacijama poput namaza za kišu, namaza za pomračenje sunca i ostalih, ostalih namaza. U našoj zadnjoj emisiji Također, bilo je govora o namazu za posebne kategorije ljudi u posebnim, specifičnim situacijama. U našoj prošloj emisiji govorili smo o abdestu i namazu bolesnika, onoga koji je prikovan za postelju. Kakvo kako takva osoba da se očisti prije svega, da otkloni od sebe nečistoću, zatim da se abdesti, pripremi za namaz i pogotovo kako da obavi namaz, a nalazi se na bolesničkom krevetu. Leži u bolnici ili kod kuće. Pa smo o tome detaljno, iako dakle jedna emisija nije dovoljna da se o tome uh, baš dakle do detalje popriča i porazgovara i da se upute savjeti i smjernice, ali dakle prilično detaljno smo govorili i mogli smo vidjeti veličinu namaza. Mogli smo vidjeti koliko naša vjera dini islam pažnje posvećuje namazu. Kada takvoj osobi koja maltene nalazi se u zadnjim trenucima svoga života, nije dozvoljeno da ostavi namaz kako da bude dozvoljeno i kako da se smatraju muslimanima oni koji su zdravi, puni snage, a ne klanjaju namaz, ne obavljaju namaz. Nakon toga, sa ovom emisijom odpočinjemo jedno veliko poglavlje s kojim se trebamo zasigurno svimi upoznati jer ovo o čemu će biti riječi počevši od ove emisije pa nadalje, možda nekih šest mjeseci, pola godine, sve to dešavat će se manje više svima nama. Govorimo dakle o dženazi. Sa ovom emisijom počinjemo govoriti o dženazi. U našoj prošloj emisiji govorili smo o abdestu i namazu bolesnika. Sada govorimo uz Allahu dozvolu o zadnjim trenucima života na ovome svijetu. Nakon toga kako dolazi smrt, kada umremo, kako trebaju postupiti s nama, naši bližnji i ostalo sve što je neophodno da znamo jer zasigurno svima nama će se to desiti, nikoga od nas neće mimo ići, pa se zbog toga za sve to trebamo i pripremiti. Dakle, kako treba da se ponaša onaj koji se razboli teškom bolešću? Onaj koji smatra da će od te bolesti i umrijeti. Da je ta bolest najvjerovatnije razlog njegove smrti šta treba da uradi takva osoba prije nego li umre, prije nego li napusti ovaj svijet, kako da dočeka svoju smrt. I na drugoj strani, oni koji se nalaze uz nas dok smo na samrti, kako oni da postupe kod nas kada se nalaze i naročito kada ispustimo dušu, kako da postupe s nama, kako da oni dočekaju i prihvate našu smrt. Prije svega, šta trebamo učiniti mi koji se nalazimo na smrtnoj postelji, koji se nalazimo u zadnjim trenucima svoga života? Trebamo biti zadovoljni Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. To u čemu se nalazimo, Allah subhanahu wa ta'ala nam je propisao on uzvišeni to nam je naredio, odredio. Mi mimo njegove odredbe ne možemo. Ono što Allah hoće to i biva. Ono što uzvišeni neće to ne može niko dati da bude. Zato trebamo biti zadovoljni Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom i trebamo biti strpljivi u svojim zadnjim trenucima života na ovome svijetu kao što smo, nadam se, bili strpljivi i u našem životu ranije. Dok smo živjeli, puni snage bili, nadam se da smo i tada bili strpljivi na iskušenjima koja su nas svakodnevno pogađala. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže kako bilježi imam muslim, čudno li je stanje vjernika. Ađeben li emril mu'min. Čudno li je ili divno li je stanje vjernika. Sve što mu se desi za njega je dobro. Sve što mu se desi za njega je dobro. Ukoliko ga doista snađe je dobro, on je zadovoljan na tome. On je strpljiv na tome pa mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne još veće dobro. Nakon tog dobra dođe drugo dobro. A ukoliko ga pogodi musibet, ukoliko ga pogodi nedaća, belaj, iskušenje, on je strpljiv također na tome, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala daje dobro. Nakon te gobe dadne mu dobro. I takvo stanje nije ni sa kim drugim osim sa vjernikom. Dakle, divno li je stanje vjernika? Kada ga zadesi neko dobro, on je zadovoljan time, on to prihvata, priznaje Allahu subhanahu wa ta'ala, zahvalan je Allahu subhanahu wa ta'ala na tome i Allah jalla wa ala mu daje nakon toga još veće dobro. Jer onaj ko je zahvalan, Allah subhanahu wa ta'ala mu daje da uživa u toj blagodati. Kao što je Allah Jalla Vala i rekao u suri Ibrahim وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ I sjetite se kada je vaš gospodar objavio ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Pa vjerniku koliko je zahvalan Allahu subhanahu ta'ala na dobru koje mu je dao, Allah Jalla Vala zasigurno će mu dati još veće dobro. A ukoliko ga pogodi nedaća, iskušenje, bolest, uskoro očekuje smrt, bude zadovoljan sa tom Allahom odredbom i bude strpljiv na njoj, Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga zasigurno će mu dati dobro. Zatim, od onoga koji iščekuje ubrzo smrt, na njemu je da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru. O Allahu subhanahu wa ta'ala. Čuli smo, divno li je stanje vjernika? živi kao vjernik i idi sa ovoga svijeta kao vjernik. Umiri kao vjernik. Jer kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje riječi naših vjerovjesnika i poslanika ranijih koji su bili prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, svi oni su oporučivali svojim sinovima, svojim nasljednicima, doista vam je Allah odabrao pravu vjeru, učinio vas vjernicima i ni pošto ne umirite osim kao muslimani. Inna Allahe stafa lekomu din, felate mu tunne illa wa antu muslimu. Doista vam je Allah odabrao pravu vjeru, pa ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Ima i lijepo mišljenje o svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako si vjernik bio onda idi sa ovoga svijeta kao vjernik pa će svako tvoje stanje i ono koje dolazi nakon tvoje smrti biti za tebe, biti za tebe dobro. Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam kako bilježi imam muslim u svome sahihu, kaže La yamutunne ahadukum illa vohuva yuhsinu vonne billahi ta'ala. Neka niko od vas ne umire, La yamutanna ahadukum. Neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o svome gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala, jer Allah dželle vala svome pokornom robu vjerniku sve što daje, daje radi njegovog dobra, daje radi njegove koristi. Nikada ne nemojmo zaboraviti da je Allah subhanahu wa ta'ala prema nama, ljudima općenito, a vjernicima posebno, milostiviji od naših roditelja. Da je Allah subhanahu wa ta'ala prema nama bolji od naših roditelja. Poznat vam je dobro slučaj koga nam prenosi imam muslim bilježi u svome sahihu, a prenosi ga Omer radijallahu ta'alan jedne prilike kada je dovedeno roblja Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve selleme muškarci, žene, djeca, pa se iščekivalo kakva će biti presuda da bi poslanik sallallahu alihi wasallam primijetio jednu ženu kako izlazi, pomjera se sa svoga mjesta kao da nekoga traži, okreće glavu desno, lijevo, ide, traži nekoga na kraju kada je pronašla jedno malo dijete, svoje dijete, privila ga je na svoje grudi, u svoje naručje i podojila pred svim ljudima, nahranila svojim majčinim mlijekom. Pa je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam upitao ashabe, vidite li ovu ženu? da li bi ona ikada bacila svoje dijete, ovo svoje dijete u vatru? Pa su rekli ne, kako da ga baci? Ne interesuje se za sebe, ne brine se za sebe, niti se stidi ikoga. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame tada Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi valediha. Zasigurno je Allah subhanahu wa ta'ala milostiviji prema svojim robovima, prema ljudima od ove žene prema svome djetetu. A naročito, ako si vjerniku Allaha subhanahu wa ta'ala, ako si svoj život proveo u pokornosti, poslušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala, činio ono što ti Allah naređivao i ostavio se onoga što ti Allah subhanahu wa ta'ala zabranjivao. Zato ima je lijepo mišljenje o svome gospodaru na samrti, Allah subhanahu wa ta'ala će prema tebi zasigurno lijepo postupiti. Dakle, nemoj da se srdiš na Allahu odredbu. Nemoj da se žališ. Ako bolovi budu i teški, strpi se. To su zadnji trenuci tvoga života nakon teškog, tegobnog života provedenog u patnjama, boli. Nakon toga dolaziti zasigurno daleko, daleko bolji život koji je vječan u kojem ćeš uživati blagodati svoga gospodara koje nikada i nikada neće prestati. Bilježi imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, da je vjerovjesnik, alihi salatu wasalam, rekao, prenosići od svoga gospodara uzvišenog Allaha, da je Allah jalla dželavala, dakle, rekao ovaj hadis kuci, ja sam kod mišljenja moga roba o meni ja sam kod mišljenja moga roba o meni. Pa ukoliko misli lijepo o meni, lijepo će mu i biti. A ukoliko misli loše o meni, loše mu se isprema. Zato kaže Allah, poslanik alaihi salatu sam, neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o svome gospodaru. Zatim, onaj koji je na umrlu, koji uskoro umire, on treba svoje zadnje trenutke života da provede između straha i nade. Između straha i nade. Ne smije biti siguran u potpunosti da ćemo Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti sve grijehe. Da će ga odmah uvesti u džennet bez polaganja računa. Niti smije klonuti izgubiti nadu u Allahu oprost, izgubiti nadu u Allahovu milost. Već kao što je i cijelog života živio između straha i nade, bojao se za grijeh kada počini da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni odmah zbog tog griha pa se vraćao Allahu subhanahu wa ta'ala, tražio oprosta od njega za počinjeni grijeh, molio ga da mu primi teobu, da mu primi pokajanje, isto tako nije, dakle, nadao se, pa zapostavljao dijela. Nije govorio iskreni Allahov rob, pravi musliman, nije se oslanjao na to što ga je rodila majka muslimanka i babo musliman. Njima njihova dijela, a tebi tvoja dijela. Oni su bili muslimani, potrudi se da i ti budeš has musliman, da budeš kako treba musliman u pravom smislu riječi, da budeš pokoran Allahu, jer musliman jeste onaj koji je pokoran Allahu. Danas se za maltene sve kažu, kaže da su muslimani. Musliman jeste samo onaj koji je pokoran Allahu, koji kada Allah nešto naredi, on to radi. Kada Allah nešto zabrani, on to ostavlja istog trena. To su muslimani, oni koji se predaju, prepuštaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kao što je nastojao takav, na takav način svoj život da provede, vjernik na umrlu, kada provodi zadnje trenutke svoga života na isti način, slično, dakle, provodi i te svoje zadnje trenutke. Nije, dakle, ni potpuno siguran da mu je Allah oprostio sve grijehe, niti, dakle, niti je izgubio nadu i rekao nema oprosta za moje grijehe, meni meni ništa drugo ne preostaje do džahnemska vatra. Bilježi imam tirmizi u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam došao da posjeti jednog mladića, dakle od ashaba, svojih ashaba, mladića koji je bio na samrti. Allah subhanahu wa ta'ala tako odredio da u svojoj ranoj mladosti napusti ovaj svijet. Allah subhanahu wa ta'ala odredio i svoje mudrosti, tako propisao, i svoga sveobuhvatnog znanja. Došao je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem da posjeti tog mladića u bolesti, pa ga je upitao kejfe teđiduk, kako se osjećaš, o čemu razmišljaš? Pa je rekao, "Allahov poslanice, tako mi Allaha, nadam se Allahu, nadam se Allahom oprostu, nadam se Allahovoj milosti, ali i strahujem od svojih grijeha. Strah me Allaha zbog mojih grijeha, da me Allah subhanahu wa ta'ala ne kazni zbog mojih grijeha koje sam učinio u svome životu. Nadam se Allahu, Allahom oprostu, Allahoj milosti, ali se isto tako bojim Allah da me ne kazni za moje grije. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam La yajtami'ani fi qalbin qalbi abdin fi misli al mautin illa a'tahu ma yarju wa emmenahu mimma yakhaf. Ove dvije osobine neće se u ovakvim trenucima naći u srcu jednog groba a da mu Allah subhanahu wa ta'ala i neće dati ono čemu se nada i sačuvati ga, zaštititi od onoga od čega i strahuje. Neće se ove dvije osobine, nada u Allahovu milost, nada u Allahovu oprost i strah od grijeha, kazne za grijehe, naći na samrti kod čovjeka, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće počastiti svojim oprostom, svojom milošću, i također zaštititi, zaštititi od e, njegovih grijeha. Pojedini islamski učenjaci preporučuju u ovim trenucima ipak da malo više prevlada kod osobe koja je na umrlu prevlada nada. Da se više nada Allahom oprostu jer kažu to je Eh, jedan od vidova, jedan od pokazatelja lijepog mišljenja o svome gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, preporučuje se da ne priželjkuje smrt. Da ne priželjkuje smrt. Priželjkivanje smrti je strogo zabranjeno. Svejedno, da li to bilo tokom života ili i u ovim zadnjim trenucima. Na umrlu. Bilježi imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, od Ebu Hurere, da je rekao Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, neka ni jedan od vas ne priželjkuje smrt. Jer svi vi ili ste dobri ili ste loši. Ne priželjkujte smrt. Ili ste dobri, pa ukoliko ste dobri, produžetak života će povećati samo vaše dobro. A ukoliko ste loši, produžetak života, da živite još duže je prilika da se pokajete za grijehe koje ste učinili. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, neka niko od vas ne priželjkuje smrt. Jer vi ili ste dobri ili ste loši. Ako, li, ako ste dobri, ukoliko ste dobri, produžetak života za vas će biti samo dobro, a ukoliko ste loši, produžetak života za vas je zlatna prilika vaša da se pokajete i ostavite grijeha. Također došlo je u citatu ovoga hadisa kod imama muslima da je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam neka niko od vas ne priželjkuje smrt, neka niko od vas ne traži, ne dovi da mu dođe smrt prije nego li je ona i propisana jer kada neki od vas umre ili kada svaki od vas umre, prestaju teći njegova dijela. A doista za vjernika produžetak njegovog života je samo dobro. Doista za vjernika, ako si vjernik pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, što živiš duže, to će za tebe i biti samo dobro. Također bilježi imam Buharija od Enesa radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam neka niko od vas ne priželjkuje smrt zbog nedaće koja ga zadesi, zbog nedaće, zbog iskušenja koje ga zadesi, a ako već mora, ako mu je teško, tegobno to iskušenje, ogromno iskušenje se nadvilo nad njim, neka kaže Allahu moj, molim te da me sačuvaš u životu, da me održiš u životu, da mi daš da živim sve dok je život za mene bolji i molim te da me usmrtiš onda kada smrt za mene bude najbolja. Ako već moraš da doviš, živiš u tegobi, tjeskobi, teško ti, iskušenja se nad tebe, nad tobom nadvila, bolest teška, reci gospodaru moj, sačuvaj me u životu, održi me u životu sve dok je za mene život bolji, a uzmi me sebi, usmrti me onda kada smrt za mene bude najbolja. Ukoliko je osoba na umrlu, nekome nešto uskratila, nečije pravo uskratila, otuđila nečije pravo, nekome učinila nešto nažao, rekla riječi, uvrede i slično, neka požuri sa traženjem halala, sa traženjem oprosta od dotične osobe i također izmirivanje njenog prava. Vraćanja toj osobi njenog prava onoga što je osoba koja je na umrlu otuđila joj. Došlo je u hadisu kod imama Buharije da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam ukoliko je neko svome bratu učinio neku nepravdu ukaljao njegovu čast ili otuđio njegov imetak, neka požuri sa vraćanjem toga sve dok ne nastupi sudnji dan, kada više neće biti dinara niti dirhema. To jest, kaže Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, ako treba i platiti halal, plati. Ne čekaj sudnji dan. Jer kaže dalje Allahov poslanik, sallallahu alihi wasalam, kada nestane dinara i dirhema, ako taj koji je učinio nepravdu bude imao dobrih dijela, davat će se njegova dobra dijela tom kome je on učinio nepravdu. A ukoliko ne bude imao dobrih dijela, onda će se od toga kome je on učinio nepravdu uzimati njegova loša dijela i davati, davati njemu. Zato požurimo, tražimo halala, izmirimo se ukoliko smo nekoga oštetili, onda, dakle, vratimo, vratimo mu to, nadoknadimo mu njegovo, njegovo pravo. I također preporučuje se osobi koja je na umrlu da mnogo uči Kur'an. Ako zna. Ako ne zna, da traži oprosta, da traži istigfara, oprosta za svoje grijehe od Allaha subhanahu wa ta'ala, da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo spominje. Baš kao što smo i u prošloj emisiji govorili o namazu bolesnika. Jeste, čovjek dok je zdrav, pun snage, mora da klanja. Treba da klanja. Ali isto tako onaj koji je bolestan, pogotovo onaj koji je na samrti, treba da klanja jer neće više imati priliku. Isto tako da zikri, da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala što je god moguće više, da dovi, da traži oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala jer to su zadnji trenuci njegovog života. Također na osobi koja je na umrlu, koja će uskoro umrijeti, na njoj je da napiše oporuku, vasijet, ukoliko je ostala ona nekome dužna ili njoj drugi su ostali dužni Također, ukoliko je ta osoba koja će uskoro napustiti svijet ostala dužna, Allahu subhanahu wa ta'ala nešto od ibadeta nije ispostila Ramazan, a mogla je, zavjetovala se da će učiniti ovo ili ono, nije učinila za vrijeme svoga života i slično, razmišljala da će obaviti hađ, eh, radila na tome da će obaviti hađ, pa je smrt pretekla i mnogo šta drugo, kako da postupe s njom, kada umre, kako da postupe s njenim tijelom, ko da je gasuli, ko da joj klanja dženazu, kako da je spuste u kabur i ostalo. Dakle, sve to treba da se napiše u vasijetu, ukoliko svoj imetak oporučuje nekome. A ako Bog da, o tome govorimo u našoj narodnoj emisiji detaljno, budući dakle da ne dolikuje ni jednom muslimanu kako je došlo u hadisu, a da kod sebe nema napisanu oporuku. I Allah subhanahu wa ta'ala također kaže da se propisuje onome koji je na samrti, stavlja se u obavezu da ostavi za sebe vasijet oporuku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini vjernicima, dobrim njegovim pokornim robovima dok smo u životu, da bude zadovoljan s nama dok živimo i također da nas učini vjernicima i bude zadovoljan s nama